bona dormado, sana cerbo. Estis iam tempo, ciam oni supposis che dormado esta senutila parto de la diurno, ia spezza perdo de tempo. Tiu concepto iam de longe forpassis. Nun tempe oni pli cae pli valorigas tiu in horoin, ciam la ordinara constio pausas, cae ec estas alispeza cerbo funcciado. Cae oni comensis observi che la quanto da horoi, dum ciui oni dormas, cae la bona qualito de tiu dormado estas gravai por la homa san stato. Oni observis ancao che dormado dum la tago ne same efficas kiel la dum nocta. Cio estas tre grava se oni pensas pri industriae cae aliae laboristoi, ciui devas ofte labori dum nocte. Dum dormado, du fenomenoi estas essence gravae por la sano, la spirado cae la electra funcciado de la cerbo. Se dum la dormado pro diversae causoi, la spirado ne funccias bone, sequas malaltigo de oxigeno en la sango. Iui homoi ec suferas de la tiel nomata apneo dum dormado, ciam al ili tute cesas spirado dum suffice longa tempo. Pro manco de oxigeno, iui organoi, speciale sentemai pri oxigeno, suferas microscopain lesoin. La cerbo estas la cefa victimo. Relate alla electra funcciado de la cerbo, onis cias che dum dormado sin sequas plurai etapoi, dum ciui electrae ondoi estas malsamai por ciu etapo. Necessas atingi la quaran etapon, porque o casu la sonjoi cae oni plei profunde mal strecidiu. Se la dormado ne profundigas gis tiu quara etapo, gi ne plenumas la funccion mal strecigi la cerbon cae revigligi la memor capablon. Antau quelcae semainoi, la monde conata medicin revuo Neurology publicigis esploron quiu montris sen conteste che malbona qualito de dormado recte accelas la perdon de cogna capablo. Oni detale examenis la cerboin de presca ducent maliunuloi cae observis clarain damagioin pro misdormado. Alivorte, homoi ciui malbone dormas riscas suferi pli fruan cae pli gravan alvenon de demenso, ciam oni atingas la concernan agion. Tio estas des pli grava ce maliunuloi, sed certe oni devas preventi la problemon ecde frua agio. Se oni perceptas misdormadon, estas recomendinde submetigi al facai testoi ce dormo laboratorioi char por plei multae perturboi tiu campe existas efficae curats metodoi.